посередині найбільші, менші по боках. П'ять манер йшло ззаду, наче допоміжний відділ. Видко вождь верховників знав, з ким буде мати діло. Низенькі човни бували тільки у Тавроскитів, які недавно ще загрожували престолові імператора. Завзяттям було страшне, і навіть очевидна смерть від води чи грецького вогню не спинювала їхньої загонистості, і вони з першого розгону здобували всяке судно. Пограбувати царгород було мріжного та вроскита. Про золото верхи палати, поволоки, дукачі та самоцвіти співали на дніпрянські матері немовлятам уже в колисці. Ляйфр пересів на іншу чайку і з половиною варязьких суден переплив на праву сторону імператорських дромонів. Володимир упорядкував свої човни на лівому боці, а дромони мали творити осередок бойової лінії. І так плили обидва флоти, доки не були так близько, що вже можна було перекликнутись. З-поміж греків швидко понеслися образливі слова, якими визивали противника до бою. Їх голоси звучали пронизливо, як крики журавлів, що збираються летіти у вирі. Бралися греки визивати і тавроскитів своєю та їхньою мовою, одначе тавроскити проти свого звичаю мовчали. А в кінці загоділи на ворожому флоті сурми і струнка лінія високих дромонів, наче пересувана одною рукою, поплила назустріч варязьким зміям. І ось зацвіли на чердаках клуби чорного диму, а вогнисті клубки чи кулі стали летіти на напасників. Але віддаль була завелика, і вони попадали на воду, де й горіли далі невгасним полум'ям. Цей пливкий грецький вогонь поширювався. Поверх хвиль і горів, як німа погроза напасникові. Ось уже зміїні пащі човнів між цими озерцями живого вогню, ось весло зачепило об одно із них і вмить загорілося, наче смолоскип. Очепив руки, закричав Ляйфр у цю мить. Вітрила вниз, вперед, кому миле життя. Льогі, льогі. Льогі, льогі. закричали варяги і з усіх сил налягли на весла. Стрілою понеслися човни вперед, аж від гострих носів хвилі зашуміла і білими бризками піни охляпала чердак ватажків. А тоді вдруге загоділи лиховісні дула, а клубки полетіли у човни. Вмить загорілися лавки та щогли, весла, облаки, днища. Та не це було найстрашніше. У кожному човні стояли готові мішки піску яким засипувано місце, де падав клубок, і страшне полум'я вмить загасало. Зате страшна доля була тих, чиє тіло зіткнулося з цим диявольським винаходом. Жива людина горіла живим вогнем і, хоч скочила у воду, то без небезпечного попарення не виходив ніхто. Не було випадку, щоб навіть легша рана загоїлася на кому-небудь. Зойки почулися з кільканадцятьох човнів та досвітні варяги знали, що Хто доторкнеться пораженого, триться і саме. В тій хвилині викидали за облавок усіх, влучених вогнем, самі ж плили далі. Градом посипалися у човни стріли, кулі із пращ та свистали камені з метавок, але це був для варягів буденний хліб. Одно судно швидко вискочило поперед інших, а два гридні, що стояли напереді, довгими очіпами причепилися до самого середнього дромона в бойовій лінії ворога закричали одним голосом варяги, а ляйфр, здавалося, скочить у воду, щоб швидше доплисти до ворога. Конунг уперед, конунг перший між нами, кричав, як божевільний. Сором нам усім, гея. А вихо стукнули об себе судна і вмить, наче мурашки по пні дерева, поповзли варяги по стрімких стінах угору. Чимало їх попадало назаду човни, спихані списами, мечами, ранені стрілами, ратищами, каменюками, та вистачило одному з тих страшних синів далекої півночі досягти чердака, як пропадало все. Не під силу було грекам, вірменам або хоч би і заврійцям боротися з варягами або тавроскитами на мечі й топори. Вояки варди фоки гинули десятками від швидких несподіваних ударів північного варвара та найзавзятіший бій був на найбільшому середньому дромоні, куди вдерся сам Володимир. Він скинув з плеча варязький плащ і, ослонивши себе щитом, кинувся тигром на задубілих грецьких вояків. Кілька ратиш застрягло в щиті князя, одне з них ударило об його шолом, який з брязкутом покотився на чердак дромона темно русява чуприна, ніби лев'яча грива, замаяла високо-високо вище всіх крилатих та чубатих голів. Конунг, конунг. закричали варяги. Слава, слава князеві! закричали і собі русичі та з таким нестримним розмахом кинулися на судна, що ні один із дромонів не оборонився. Одним махом меча розчерепив князь голову найближчого ворога. За цим повалив другого, третього, в кінці, побачивши здалеки на помості Наварха у золотистій зброї та червоному плащі, з окликом радості кинувся на поміст, який лучив чердак з помостом. У панічному переполосі тікали перед ним останні оборонці чердака, а він гонив їх, не дивлячись, чи хто йде за ним, чи ні. Але вірний Роман не відступав від князя ні на крок. Він підняв його шолом і щитом та мечем ослонював боки від направлених на геройську стать ратищі стріл. Його самого у двох місцях влучили злегка стріли ворога, та він не звертав на це уваги, і коли побачив, як Наварх звелів з помосту кинути на напасників горшки з грецьким вогнем, ухопив Володимира і відтягнув його назад.